ثلاثة متواليات وواحد فرض ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ndugu zangu waislamu kwa hakika tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa fadhila zake na ihsani zake na taufiq aliyotupa sisi waislamu na sisi waja wake tumeweza kuudiriki mwaka mwingine wa Kiislamu tayari tuko ndani ya mwaka 1447 hijiria tumeumaliza mwaka 1446 hijiria na hii leo ni tarehe mbili ya mwezi wa Muharram mwezi uliofanywa ndio wa kwanza katika tarikhu alhijri kwenye tarehe hii ya hijiria kama walivyowafikiana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika khilafa ya Umar al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu mwaka wa tatu au wa nne toka kutawala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waliyafikiana kwamba tarikh ya Kiislamu ianze kuhesabiwa rasmi kuanzia hijra ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa toka tarehe ya mwanzo ya kuhama mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka makka na kuja Madina. Kwa hivyo mwaka wa kwanza wa Kiislamu utakuwa ni ule mwaka wa kwanza wa hijra, na wakaafikiana vile vile as-salaf as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum kwamba mwezi wa Muharram uwe ndiyo mwezi wa kwanza katika mwaka wa Kiislamu. Wa nahnu walillahi alhamd fil muharram na sisi sasa tumo ndani ya mwezi huu wa muharram Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani katika suratu Tauba anazungumzia nyakati na hii miaka na miezi yake kwa kusema inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah hakika hesabu kamili ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala 12 shahra ni miezi kumi na mbili na hilo ndilo ambalo limethibitishwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema Allah yauma khalaqa as-samawati wal ard toka pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoziumba mbingu na alipoumba ardhi idadi ya miezi ni hiyo kumi na mbili minha arba'atun hurum miongoni mwa hiyo miezi kumi na mbili idadi ya mwaka kuna miezi minne mitakatifu Allah anasema dhalika ad-dinul qayyim hiyo ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa sawa sawa wewe muislamu kuijua miezi ya mwaka kwamba ni miezi kumi na mbili lakini zaidi ya hapo watakiwa ufahamu Allah amejalia kuna miezi minne katika hiyo miezi kumi na mbili hiyo ni miezi mitakatifu miezi ya kuheshimiwa zaidi minha arba'atun hurum miongoni mwa hiyo miezi mbili iko miezi minne mitakatifu dhalika ad-dinul qayyim na hiyo ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka sawa sawa kisha Allah anatoa maagizo fala tadhlimu fihinna anfusakum na msizidhulumu ndani ya hiyo miezi minne mitukufu nafsi zenu lmushrikina المشركين kama كما يقاتلونكم na wapigeni washirikina wote kama vile ambavyo wao wanakupigeni yote hawabagui maadamu ni muislamu wewe ni adui yao na nyinyi wazingatieni washirikina ni maadui zenu wala msiwabague wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin nafahamuni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wacha Mungu alimamu alalim almufassiru alkabir alqurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake tafsiru alqurtubi wakati anitafsiri aya hii ya suratu tauba aya ya 36 faqala rahimahullahu ta'ala sehemu ya maneno yake anasema Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala khassa Allah ta'ala al-ashhur al-hurum bidh-dhikri wa naha 'ani adh-dhulmi fiha tashrifan laha wa in kana adh-dhulmu منهيا عنه في كل الزمان إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى الإمام القرطبي رحمه الله نسيما خص الله تعالى al-ashhur al-huruma ameihusisha Allah subhanahu wa ta'ala miezi mitakatifu ile miezi minne Allah ameihusisha miezi hiyo mitakatifu bidhikri kwa kuitaja kwamba kuna miezi minne mitakatifu kisha anasema rahimahullah wanaha anidh dhulmi fiha na Allah akakataza kufanya dhulma ndani ya hiyo miezi minne mitukufu amefanya hivyo Allah tashrifan laha kwa ajili ya kuitukuza na kuiheshimisha miezi hiyo minne mitukufu wa in kana dhulmu ijapokuwa dhulma manhiyan anhu ni yenye kukatazwa hiyo dhulma fi kulli zaman katika zama zote katika nyakati zote dhulma imeharamishwa wakati wote lakini msisitizo umekuja kwamba Muislamu asidhulumu nafsi yake au kuwadhulumu wengine katika ndugu zake au kumdhulumu Allah katika haki zake katika hii miezi minne mitukufu. Aya hii imehitaja miezi minne mitukufu kwa ujumla, lakini hadhi al-ashhur al-hurum al-arba'a, hii miezi minne mitukufu kad jaa dhikruha biasmaiha fi sunna umekuja utajo wake miezi hii minne mitukufu kwa majina yake katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hiyo ndiyo moja ya kazi ya sunna ni kufafanua na kuiweka wazi Qur'an fa fi sahihain imekuja katika sahihi mbili sahihi al-Bukhari wa Muslim hadithi Abi bakara akiitwa Nufai'u ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu sahaba huyu anasema akisimulia ala tamweni inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam haika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam khataba fi hajjatihi alifanya khutba katika hija yake pekee alhajjatul wadaa hajjatul wadaa hija ya kuaga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya mazungumzo ya khutba katika hija hii na mazungumzo haya aliyafanya yaumun nahar ile siku ya kuchinja akiwa pale Mina hii sio ile khutba ya kule Arafat la khutba hii aliifanya katika haji lakini ni siku ya kumi yaumun nahar na aliizungumza khutba hii katika viwanja vya Mina akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala tamweni inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard hakika wakati umezunguka kama lilivyokuwa umbile lake toka ile siku Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba mbingu na ardhi wakati umekwenda unazunguka unafika mwisho unajirudia tena hakadha ni kama hivyo amekadiria Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume akasema as-sanatu 12 shahra mwaka ni miezi 12 minha arba'atun hurum miongoni mwa hiyo miezi 12 minne ni mitakatifu akaitaja kwa ishara thalathatun mutawaliyat wa wahidun fard mitatu katika hiyo minne ni yenye kufuatana ukitoka huu na kuja huu ukitoka huu na kuja huu imefuatana wa wahidun fard na mmoja katika hiyo miezi minne umejitenga uko peke yake kisha akaitaja kwa ufafanuzi akisema dhulqaada na hii ndio ile iliyofuatana ni mwezi wa dhulqaada mwezi wa 11 wa Kiislamu wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja ndio huo wa kumi na mbili tumeuacha hapo nyuma. Wal Muharram, na mwezi wa Muharram huo mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Hii mitatu imefuatana: Dhulqaada, Dhulhijja, Al-Muharram. Kisha akasema wa Rajabu Mudhar, na mwezi wa Rajab. Ile Rajab ilikuwa ikiadhimishwa na watu wa kabila la Mudhar akaitaja alladhi baina jumada hiyo rajab ni ile ambayo iko baina ya jumada jumada thania jumada ya pili wa shaaban na iko baina ya jumada na shaaban naam jumada thania rajab shaaban ukiangalia mwezi wa rajab umekaa katikati ya miezi miwili baina jumada athania wa baina shaaban anaikusudia mtume alayhi salam rajabu hiyo hapa mtume alayhi salatu wassalam ameitaja miezi minne mitakatifu kwa majina yake kwa hiyo ni dhulqaada na dhulhijja walmuharram wa rajab mudhar ayuha nnasu ibadallah famin alashhuri alhurum sasa miongoni mwa miezi mitakatifu hii minne miongoni mwa miezi hii mitakatifu minne ni shahrullahi almuharram ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa muharram na mimi ndugu zangu katika imani na kusudia sasa kukumbushia machache an shahri llahi almuharram kuhusiana na huu mwezi wa Allah mwezi mtukufu wa muharram ambao tuko nao hivi sasa na leo ni tarehe yake ya pili ni tarehe mbili muharram tuzungumzie fadluhu wa sunanuhu wa bid'ahu tuzungumzie sehemu katika fadhila za mwezi huu tuliokuwa nao wa Muharram, tuzungumzie sunna zinazopatikana ndani ya mwezi huu wa Muharram, kadhalika bid'a, uzushi na makosa ambayo yanafanyika katika mwezi huu wa Muharram. Yote haya tuyazungumze kwa ufupi. Ayuha nnasu ibadallah, famin fadailihi, miongoni mwa fadhila za mwezi huu mtukufu wa Muharram annahu yustahabu fihi aliktharu min asiyam miongoni mafadhila za mwezi wa Muharram ni kwamba inapendeza ndani ya mwezi huu wa Muharram huu tulionao yapendeza kukithirisha asaum watu kufunga sana katika huu mwezi wa Muharram fa an abi huraira radhiyallahu anhu kutokea kwa abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امسما ابي هريره رضي الله عنه امسما متومه صلى الله عليه واله وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ابو هريره قد روايه هي عند الامام مسلم انسما افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم بورا يفطر baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa Allah mwezi wa Muharram funga iliyokuwa bora baada ya funga ya Ramadhani ni funga inayofungwa katika mwezi huu wa Muharram wa afdalu salati baada alfaridha na sala iliyokuwa bora zaidi baada ya sala ya faradhi salatu llaili ni sala ya usiku angalia hadithi hii adhimu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaweka wazi kwamba funga bora kabisa baada ya funga ya Ramadhani ya faradhi ni funga ambayo mtu anaifunga katika huu mwezi wa Muharram, kama vile ambavyo swala iliyokuwa bora baada ya swala ya faradhi ni swala ya usiku, qiyamul layl, at-tahajjud. Wanasema ulama ai أفضل شهر تتطوع فيه أيها المسلم علماء ونسيما mwezi uliokuwa bora ambao utafunga wewe utafanya sunna ya saum ewe muislamu ndani ya mwezi huo baada ya shahri ramadhan baada ya mwezi wa ramadhan shahrullahil muharram basi ni mwezi wa Allah mwezi wa muharram fatatawwu almutlaqu bisawmi afdaluhu almuharram ulama wanasema funga ya sunna kujitahidi kufunga sunna basi iliyokuwa bora ya saumu ya sunna ni ile saumu inayofungwa katika mwezi wa Muharram kama anna afdala salati baada almaktubati qiyamul layl kama vile ambavyo swala iliyokuwa bora baada ya swala ya faradhi ni kile kisimamo cha usiku. Na hapa maulamaa wanazungumzia as-saumu al-mutlaqu au wanaita at-tatawwu al-mutlaqu, ni funga iliyoachiwa. Ukitaka kufunga funga katika mwezi huu wa Muharram, amka funga mutlaqan, inajuzu. Ukiulizwa wafunga nini, asumu al-Muharram nafunga mwezi wa Muharram lakini pia unaweza ukatumia zile funga ambazo zinapatikana ndani ya mwezi ukazikithirisha na kuzifuatilia ndani ya mwezi huu wa al-Muharram mfano saumu al-ithnain wal ukafuatilia zaidi kuzifunga funga za Jumatatu na Alhamisi kadhalika ayyamul bidh ukafuatilia kuyafunga yale masiku meupe katika mwezi huu wa hakadha siyamu Daud ukafunga funga ya Nabiullahi Daud sum yauman wa afthir yauman funga siku moja fungua siku moja hakadha yambaghi hivi ndivyo ambavyo inatakikana mwezi huu wa Muharram ni katika miezi ya saum bal alimamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alipozungumzia funga ya Muharram na alipoitaja hadithi hii hadithi ya Abi Huraira katika sharhi ya Sahih Muslim akauliza swali pale la kiilmu ikiwa mwezi wa Muharram saumu ya sunna katika mwezi huu ndiyo bora zaidi kwa nini basi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam imekuja katika riwayat sahiha kwamba alikuwa akikithirisha sana saumu katika mwezi wa Shaaban na huenda wakati mwingine akaunganisha saumu ya Shaaban na saumu ya Ramadhan. Kwa nini basi Mtume Ali salam akithirishe kufunga Shaaban kuliko kukithirisha kufunga Muharram? Hapa akayatoa majawabu ya kiilmu. Miongoni mwa jawabu alizozitoa ni kwamba ima inawezekana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipatwa na udhuru mara nyingi katika mwezi wa Muharram, ima udhuru wa maradhi au udhuru wa safari kwa hivyo hakumakinika kuifunga saumu ya Muharram kama vile ambavyo alimakinika kufunga saumu ya Shaaban. Hadha jawabu, hili ni jawabu la kwanza amelitoa Alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, Abu Zakaria. Lakini jawabu jingine ambalo Alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala amelitoa kwamba kwa nini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikithirisha siyamu ya Shaabani kuliko siamu ya Muharram asema inawezekana siamu ya Muharram kukokoteza kwake au ubora wake ulichelewa kuja na ubora wa kuifunga Shaaban ukawa umetangulia kuja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akadumu kufunga Shaaban na hakupata muda mrefu wa kudumu kuifunga Muharram kwa sababu ya kuchelewa kuja mafundisho yake akataja na majawabu mengine mengi rahimahullahu ta'ala alhasil barakallahu fikum na kusudia hapa kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha waislamu wenzangu kwamba tunao mwezi huu wa Muharram na tumekokotezwa sisi na sunna kukithirisha siyam ndani ya mwezi huu wa Muharram Allah Allah ya ibadallah tuitumie fursa hii ya kufunga lillahi rabbil alamin ili tuweze kudiriki yale ambayo yameahidiwa kwa wafungaji katika mwezi huu wa Muharram lakini wa min fadhaili na miongoni mwa fadhila za huu mwezi wa Muharram anna fi hadha ash-shahri yawman hasala fihi hadthun adhimun wanasema ulama miongoni mwa fadhila za mwezi wa Muharram ni kwamba katika mwezi huu wa Muharram kuna siku ambayo palitokea tukio kubwa la kihistoria katika mwezi wa Muharram huu tulionao, iko siku ndani ya mwezi huu palitokea tukio kubwa la kihistoria wa nasrun mubinun lilmu'minin, na ilitokea nusra ya wazi wazi kwa waumini. Adhhara Allahu subhanahu wa ta'ala fihi alhaqa ala albatil, siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliidhihirisha haki juu ya batil haki ilinyanyua kichwa na batil ikajificha ni tukio gani hilo ambalo lilituka katika moja ya siku za mwezi huu wa Muharram imekuja riwaya fi sahihain fa fi sahihain min hadithi sahabi aljalil ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Abdullah bin Abbas anasimulia riwaya kama ilivyotajwa na mashekhe wawili alimamu al-Bukhari na alimamu Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima katika sahihi zao yakulu Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam haika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam qadima al-Madina aliwasili katika mji wa Madina Yathrib fawajada al-yahuda siyaman yawma ashura mtume akawakuta Wayahudi hapo Madina ni wenye kufunga siku ya Ashura. Yaumu Ashura ni siku ya kumi ya mwezi huu wa Muharram, al min Muharram, tarehe kumi ya Muharram ndio inaitwa yaumu Ashura. Sasa Mtume alayhi salam aliwakuta wayahudi Madina wamefunga siku hii, siku ya kumi ya Muharram. Faqala lahum, akasema kuwaambia wao رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه ni siku gani hii ambayo nyinyi mwafunga mwafunga nini nyinyi mbona mmefunga leo qalu wakasema wale mayahudi hadha yaumun adhimun hii ni siku kubwa anja Allahu fihi Musa wa qauma alimuokoa Allah ndani ya siku hii Nabiullahi Musa alayhi salam na watu wake. Hii ndiyo siku Musa na wafuasi wake min bani Israila, katika wana wa Israili waliokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aghraka Firauna wa qaumahu, na siku hii ndio ambayo Allah alimwangamiza Firauni kwa kumzamisha baharini yeye na watu wake. Fasamahu Musa shukran lillahi Mayahudi wanamwambia Mtume Ali salam, sasa siku hii Musa akaifunga, ilikuwa ni tarehe kumi ya Muharram ambapo Allah alimuokoa Musa na watu wake na vitimbi vya Firauni na kuangamizwa na Firauni na Firauni na jamaa zake wakaangamia wao. Musa alayhi salam akawa anaifunga siku hii kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala fanahnu nasumuhu na sisi wale mayahudi wanasema tunaifunga hii kwa kuadhimisha utukufu wake mayahudi wanajinasib na taurati na wanajinasib na nabiullahi Musa alayhi salam kwamba ndiyo mtume wanayemfuata mtume alayhi salam alipoyasikia haya faqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema mtume alayhi salatu wasalam fanahnu ahaqqu bi Musa minkum sisi waislamu tuna haki zaidi na Musa kuliko nyinyi Mayahudi. Sisi waislamu tuna haki zaidi na kumuadhimisha Musa na kukiadhimisha kile ambacho Musa alikiadhimisha kuliko nyinyi Mayahudi. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akaifunga siku hii, siku ya kumi ya Muharram, wa amara bisiyamihi, na akaamrisha waislamu waifunge. Kwa hivyo ndugu zangu, katika matukio ya kihistoria ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimsalimisha Nabiullahi Musa alayhi salam na vitimbi vya Firaun katika tarehe kumi ya mwezi huu wa Muharram, na katika tarehe kumi ya mwezi wa Muharram ndiyo aduullah alladud, adui wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyemsusuwavu alladhi daa rububiyya adui ambaye alifikia kudai uungu Firaun al-Lain aliangamizwa ndani ya mwezi huu wa Muharram katika tarehe kumi ya mwezi huu tukio zito hilo na manabii wa Allah waliliadhimisha tukio hili akiwemo Musa alayhi salam kadhalika akaungwa mkono na ndugu yake nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama sunna inavyojieleza bali fi sahihain imekuja riwaya nyingine pia katika sahihi mbili sahihi Bukhari wa sahihi Muslim hadithi ya huyo huyo Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anazungumzia namna mtume alayhi salam alivyokuwa akiadhimisha Ashura qal ma raaytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghayrihi illa hadha al-yawma يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نسمع ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم sijapata kumuona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yataharra siyama yaumin anaizingatia funga ya siku ambayo fadhalahu ala ghairihi ameifadhilisha siku hiyo juu ya siku nyingine illa hadha alyawma isipokuwa siku hii yauma ashura siku ya kumi ya muharram siku ya ashura abdullah ibn abbas hajapatapo kumuona mtume ali salam akizingatia kuifunga siku siku ambayo ameifadhilisha juu ya nyingine kama alivyokuwa anazingatia kuifunga siku ya Ashura tarehe kumi ya Muharram kadhalika wa hadha shahra na sijapata kumuona mtume akizingatia funga kama funga ya mwezi huu yani shahra ramadhan yani funga ya ramadhani idhan angalia baada ya ramadhani katika funga muhimu ambayo mtume alayhi salam alikuwa akiizingatia ni funga ya ashura funga ya tarehe kumi ya mwezi huu wa muharram ayuha ibada llah wa min fadaili na miongoni mwa fadhila za mwezi huu wa Muharram annahu yujadu fi ayamihi yawm ashura na fadhila hii inafafanua kilichotajwa hapo nyuma miongoni mwa fadhila za mwezi huu mtukufu wa Muharram panapatikana ndani yake katika moja ya siku zake siku za Muharram yaumu Ashura inapatikana siku ya Ashura wa huwa al-yawm al-ashir min shahri Allah al-Muharram hiyo siku ya Ashura ewe Muislam ni siku ya kumi tarehe kumi ya mwezi huu wa Muharram leo ni tarehe mbili siku nane baada ya leo ndiyo tarehe kumi zingatia tarehe hii usipitwe hesabu fuatilieni tarehe za Kiislamu hasa tarehe ambazo zinafungamana na hukumu mbalimbali za kiibada taarikhi ambazo zina furas zina fursa za fadhila mtakiwa mzingatie sana tarehe hizi kuliko mnavyozingatia tarehe za kupokea mishahara au marupurupu leo ni tarehe mbili sasa ashura ni tarehe kumi ya mwezi huu wa muharram qala ahlul ilm wanasema ahlul ilm kuhusiana na kufunga tarehe kumi ya muharram yaumu ashura lahu fadlun adhimun wa hurmatun qadima siku ya ashura funga ya ashura wallahi ina fadhila kubwa na ina utukufu wa zamani utukufu wake siku ya ashura ni utukufu mkongwe sana fakat kana Musa alayhi salam yasumuhu ulama wanasema Musa alayhi salam alikuwa anaifunga siku hii lifadlihi kwa ajili ya fadhila zake bal kana ahlul kitabi yasumunahu bali walikuwa ahlul kitab alyahudu wan nasara walikuwa wanaifunga siku hii ya ashura bal hatta quraish kanat tasumu fi jahiliya bali hata makuraish wa makka walikuwa wanaifunga siku hii katika zama za jahiliya zimekuja riwayati baadhi ya Quraysh waliokuwa wana utambuzi fulani wa mafundisho ya manabii waliotangulia, ilikuwa ikifika yaumu Ashura wanafunga pale Makka na ule ushirikina wao, lakini zimekuja hadithi kadha wa kadha zikizungumzia fadhila ya funga hii ya Ashura. Kwa kufupisha hutuba hii, nihitaje riwaya moja عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث هيك يتاج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ونسيما أبو قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عاشوراء كنا بنا مmoja alimuuliza mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana funga ya siku ya Ashura funga ya tarehe kumi ya Muharram faqal mtume akasema inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu انظر هذا الفضل العظيم mtume akasema inni ahtasibu ala Allah haika mimi natarajia kwa Allah kwa hii funga ya Ashura an yukaffira as-sanata allati qablahu iwe ni sababu ya kufuta madhambi ya mwaka ulio kabla yake. Yani wewe ukifunga Ashura ya mwaka huu ikafika tarehe kumi ya mwezi huu ukafunga, hiyo ni sababu ya kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita, mwaka wa nyuma. Hii ni miongoni mwa fadhila kubwa za saum yaumi Ashura, za funga ya siku ya Ashura. Maulama wakasema وهذا min fadli llahi alazim alaina na hadithi hii na mafundisho yaliyokuja ni sehemu katika fadla za Allah aliyemkubwa juu yetu anjaala siyama yawmin wahidin yukaffiru dhunuba sanatin kamila Allah anajalia funga ya siku moja tu katika mwaka inakuwa ni sababu ya kufutwa madhambi ya mwaka mzima, mwaka kamili, mtu unafutiwa madhambi yako na unasamehewa na Allah kwa sababu ya funga ya siku moja. Hii ni fadhila ya Allah juu yetu. Wayaqulu ahlul ilm, na madhambi yenye kusamehewa as-saghair wal kabair. Alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala kayazungumza hayo, yanaingia madhambi madogo madogo na yanaingia madhambi makubwa pamoja kwamba wanasema ulama mwenye kufanya madhambi makubwa asizembee kwenye kutubia kwa kuyataja makosa hayo na kumwomba Allah msamaha kwa sababu madhambi makubwa yanaangamiza idhan barakallahu fikum siyamu ya ashura ni sababu ya kufutiwa madhambi ulama wakasema tujalie kuna watu hawana madhambi mathalan akasema limamu nawi mfano al-anbiya manabii wa Allah wasalihi au na watu wema tujalie mtu hana dhambi basi kufunga saumu ya Ashura ikikosa kumfutia dhambi itamnyanyua daraja bimaana hutopata hasara yoyote kwa kufunga Ashura bali badala yake ni faida tele kwa tele haya sasa wanazungumziwa manabii wanazungumziwa watu wema hivi kweli mimi na wewe tunaweza kufikiria kwamba hatuna dhambi unaweza ukawa na ujasiri huo hapatikani katika sisi mwenye akili hiyo mbaya na kama yuko ni mwehu tu atakuwa hayuko sawa itakuwa hana dhambi kwa sababu ni kichaa kalamu yake imenyanyuliwa lakini mwenye akili timamu la kwa hivyo tukupie kufunga saumu ya Ashura kwa sababu ya fadhila hizi zilizojaa hapa. kadhalik katika sunna hapa ya kuhitaja eneo hili, wa yustahabu an yusama ma'ahu yaumu tasi' qablahu mukhalafatan lilyahudi fi iktisarihim ala al-ashir. Katika sunna vile vile, barakallahu fik, inapendeza kwa mwenye kutaka kufunga Ashura, inapendezwa ifungwe pamoja na hiyo Ashura hiyo siku ya kumi ya Muharram atasiu kablahu ufunge siku ya tisa kabla yake hii inapendeza ukitaka kufunga Ashura anza kwanza kufunga Tasua funga siku ya tisa alafu ndio ufunge siku ya kumi hili limekuja katika sunna kwa nini utangulie kufunga siku ya tisa alafu uunganishe na ya kumi mukhalafatan lilyahudi kwa ajili ya kuwakhalifu mayahudi fi iktisarihim ala al-ashir kwenye kufupizika kwao na siku ya kumi mayahudi wanafunga mpaka leo lakini wao wanafunga siku ya kumi kwenye kuwakhalifu mayahudi na sisi waislamu tumelazimishwa na tumefunzwa kuwakhalifu alkitab na washirikina tutafunga siku ya tisa na siku ya kumi kwa hivyo saumu ya tasua ni kwa ajili ya mukhalafa wa kuwa khalifu ahlul kitab hili limekuja katika sunna fa inda limam muslim rahimahullah min hadithi abdullah bin abbas radhiyallahu anhu katika sahih muslim hadithi abdullah bin abbas radhiyallahu anhuma qala hina صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه عبد الله بن عباس anasema wakati alipofunga mtume alayhi salatu wassalam funga ya Ashura na akaamrisha watu kufunga qalu ya rasulullah walisema wakamwambia ewe mtume wa Allah innahu yawmun tuadhimuhu alyahudu ewe mtume wa Allah hii ni siku ambayo mayahudi wanaiadhimisha wanasara na manasara pia wanaiadhimisha faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtume akasema إذا كان العام المقبل إن شاء الله sumna al-yawm at-tasi' pindi utakapokuja mwaka unaofuata tutafunga sisi waislamu siku ya tisa Abdullah ibn Abbas anasema qal falam yati al-aam al-muqbil haukuja tena mwaka uliofuata hatta tuufia rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka akafariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliweka azma kwamba mwaka ufuatao mwaka unaokuja tutafunga siku ya tisa na hiyo ashura ya kumi lakini insha Allah qaddar Allah alitaka na akakadiria mtume alaihi salam mwaka uliofuata hakuudiriki alikuwa amefariki alaihi salatu wassalam wa fi riwaya katika mapokeo mengine ya hadithi hii mtume alisema la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi na lau mimi nikibakia hai mpaka mwaka ujao basi nitafunga siku ya tisa kutokea hapa sasa istambata alulama wakadadavua hukmu maulama kwamba ala almuslim alladhi yuridu an yasuma ashura ni juu ya muislamu ambaye anataka kufunga Ashura basi aanze na kufunga Tasua kufunga tarehe tisa kisha afunge tarehe kumi kwa sababu kufanya hivyo kuna kuwa khalifu ahlul kitabi alyahudi wa nasara na sisi tumefunzwa kwenda nao kinyume katika mambo lakini pili kufunga tisa na kumi ndiyo ilikuwa tamaa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitaraji kufanya hivyo, lakini umri haukumpa nafasi. Mimi na wewe, ikiwa Allah ametupa umri tukadiriki mwezi wa Muharram, tukaidiriki tarehe tisa na kumi, tufunge saumu hii ya Tasua, kadhalika saumu ya Ashura. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah وعلى اله واصحابه الكرام اجمعين اما بعد tukimalizia maneno yetu ya hutuba hii pamoja na fadhila nyingi zilizokuwa katika mwezi huu wa Muharram kama tulivyotaja baadhi yake tumeona vile vile kuna sunan ziko sunna nyingi zimethibiti katika mwezi huu kama kuadhimisha mwezi huu kuyakumbuka matukio yake kufunga katika mwezi huu wa Muharram lakini pia Muharram ni katika miezi ile minne mitukufu tumesisitizwa kuto kufanya dhulma ndani ya miezi hii ikiwemo huu mwezi wa Muharram pamoja na hayo mazuri yaliyopatikana katika mwezi wa Muharram pana bid'u wal mukhalafat fi hadha shahr watu wa batil hawajalala wameendelea kuzua na kuharibu na kuleta mambo ya kimakosa katika mwezi huu wa Muharram. Miongoni mwa miezi ya Kiislamu iliyodhulumiwa, wanasema ulama, ukiacha mwezi wa Rabiul Awwal, ule mwezi wa mfungo sita ambao kwa masufi makhurafi wameupachika ndiyo mwezi wa Maulidi, vitu ambavyo mtume hakuvifunza wala hakufanya. Umedhulumiwa sana mwezi ule. Mwezi wa Rabiul Awwal ukiingia, basi ni bid'a utaona maulidi, hafla mbalimbali, mahitima, mabid'a, mafurushi kwa mafurushi hufanywa katika mwezi wa mfungo sita. Ukiacha mwezi huu, katika mwezi mwingine uliodhulumiwa kwa bid'a ni mwezi huu wa Muharram. Wazushi hawajalala pia, wamejaza bid'u chungu nzima katika mwezi huu wa Muharram. Sina wakati wa kuzitaja zote. Ni wajibu wetu kufuatilia madarasa katika kipindi hichi cha mwezi wa Muharram na mashaikhi mbalimbali wanazungumza bid'u na mukhalafat zilizoko ndani ya mwezi wa Muharram zikifanywa na makundi yenye kujinasibu na Uislamu miongoni mwa bid'u hadha shahr miongoni mwa bid'a za mwezi huu wa Muharram bid'atu alihtifali bimunasabati hululi al-aam al-jadid al-hijri ni ile bid'a ya kusherehekea watu kuandaa sherehe maalum kwa munasaba wa kuingia mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka wa Kihijiria. Sherehe hizi zinafanywa mara nyingi tarehe mosi ya Muharram. Watu jana walikuwa wanashereheka tarehe moja, na wanaochelewa chelewa utazisikia sherehe zao tarehe mbili tatu, wakiandaa kumbi mbalimbali mbali, na kuzipamba au katika viwanja vya wazi wakiandaa vyakula vinywaji, watu wakivaa nguo nzuri wakapendeza. Nini bwana, mwaka mpya wa Kiislamu tunasherehekea mwaka mpya wa Kiislamu. Jambo hili ni katika bid'a, halijathibiti wala halijafunzwa. Sisi Waislamu tunazo sikukuu zetu ambazo zimefundishwa na Sunna: Eidul Fitri, Eidul Adha, Eid ya fitri, Eid baada ya Ramadhani na Eidul Adha juzi tumetoka hapo mwezi wa mfungo tatu Eidul Adha na tuna idi ya kila wiki Jumaa kama leo zimekuja riwaya kwamba ni Eidun usbu'iyun hii ni idi ya kila wiki siku tukufu ya ibada Jumaa ma baada dhalik baada ya hapo hatuna sikukuu nyingine ikiwemo huu mwaka mpya wa Kiislamu huo mwaka mpya wa makafiri hautuhusu kabisa na kujitia kimbelembele ni kwenda kuharibu itikadi yako maana hizo ni sikukuu za makafiri huo mwaka mpya wa makafiri wa miladia hata sisi waislamu nataka niwaambie ndugu zangu huu mwaka wetu wa hijiria wa Kiislamu hauna sikukuu ya mwaka mpya kufanya hivyo ni bid'a na ni kuwaiga wasiokuwa waislamu katika sikukuu zao na kuna kaida msingi unawekwa siku zote Msingi huu ameuweka maulama. Hebu na nyinyi Waislamu fuateni msingi huu. Ayu shay'in, kitu chochote chukua kuanzia leo. Ayu shay'in wujida sababuhu inda salaf, kitu chochote ambacho sababu ya kukifanya ilipatikana wakati wa salaf, wakati wa mtume na masahaba zake na wema waliofuatia hapo, sababu ya kukifanya kitu hicho ilikuwepo maa qiyami muqtadi lah pamoja na kusimama uwezo wa kukifanya kitu hicho wa adami wujudi almani na kutokuwepo kizuizi kisha ikawa salaf hawakukifanya kitu hicho fa'lam anna hadha shay fi'luhu bid'ah fahamu kwamba kitu hiki wewe ukifanya leo ni bid'ah kama kuna kitu chochote sababu ya kukifanya wakati wa wema waliotangulia ilikuwepo na walikuwa wana uwezo wa kufanya hakuna jambo liliwazuia hawakuwa na udhuru na kizuizi kilikuwa hakuna alafu hicho kitu hakikufanywa zingatia kwamba kitu hicho ni bid'a maneno haya yashushe kwenye sikukuu ya mwaka mpya wa Kiislamu ambayo inasherehekewa na baadhi ya wazushi na wanaharakati sababu ilikuwepo ya kufanya sikukuu hii wakati wa salaf kwa kuwa wao waliutambua mwaka wa hijiria bali katika zama za Umar ndio walianza kuhesabu tarehe sababu ya kusherehekea ilikuwepo walikuwa wanajua kuna mwaka wa hijiria unaingia na kutoka wao ndio waliouweka hawakuwa na kizuizi cha kushereheka kwa sababu walikuwa wanafanya ibada nyingi, zingine zinahitaji nguvu ya kiwiliwili, nguvu za gharama, wakienda jihadi fi sabilillah, wakisafiri kwenda haji na misafara mingi, walikuwa wana uwezo wa kufanya. Wewe unadhani walikuwa wanashindwa kuchinja ng'ombe au kununua michele? Ikawa wale walishindwa, eti nyie watu wa leo ndio mnaweza. Uwezo walikuwa nao na hawakuwa na kizuizi chochote kile, lakini hawakufanya hapakuwa na sikukuu ya mwaka mpya wa Kiislamu. Wewe kutuletea mwaka mpya wa Kiislamu leo unatuletea bid'a, hata kama wataonekana baadhi ya watu wenye kufanya mambo haya ni mashekhe na wengine wana majina mashekhe zenu humu Tanzania, wanaonekana kwenye makumbi huko, wameandaa keki mbalimbali mbali. Maputo, mafutuza yamepulizwa, kumbi zimepambwa, wamealika wageni rasmi, viongozi wa serikali, watu mbalimbali. Nini bwana? ah mwaka mpya wa Kiislamu bid'a hakuna mambo hayo hiyo ni bid'a lazima tukemee msituletee mbwembwe kwenye hii dini mambo ya kubunibuni waachieni makafiri ambao hawana mwongozo dini zao zinasukwa mezani kwenye Uislamu la wa alfu la hakuna dini ya kuunda hapa shekhe ukileta jambo utahojiwa dalili na ndio maana Uislamu hauchezewi bwana utakimbia wewe huwezi kutuletea mambo feki kwenye dini yetu hii ukatuzuga eti tumwabudu Allah na bid'a la hakuna sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu hilo ni bid'a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake adhim iktidau Siratil Mustaqim ana maneno yake marefu machache anasema akizungumzia sikukuu za mwaka mpya wa Kiislamu qal walihadha nara tarka إقامة الاحتفال بالعام الهجري ولو لم تكن أنت تنوي تكراره فقيامك بالاحتفال قد يجعل غيرك يقوم به إلى آخر كلامه رحمه الله ابن تيمية الحراني نسيمة ولهذا نكو أجل هيو كنا kuna ومنين wa maneno hapo كسيمة ولهذا نكو أجل هيو نرى ترك إقامة الاحتفال bilami hijri sisi tunaona kuacha kusimamisha sherehe na hafla mbalimbali mbali, za mwaka wa hijiria Sheikh Islam anasema tuliacha hilo walau lam takun anta tanwi tikrarahu hata kama hutokuwa wewe unanuia kukariri maana unaweza kusema ah nafanya mwaka huu tu nimewiwa eh angalau mwaka huu mjitolee hata kama unanuia kutokukariri labda ufanye mara moja alafu uache labda kuwakumbusha waislamu wamesahau miaka ya Kiislamu wamelala wanapongeza miaka ya makafiri ukaona ah basi angalau ni testi mitambo mwaka huu shekhe anasema hata kama unanuia kuto kukariri usifanye kwa nini faqiyamuka bilihtifal kusimama kwako wewe kuifanya sherehe hiyo qad yaj'alu ghayraka yaqumu bihi kunaweza kukajalia mtu mwingine asiyekuwa wewe akafanya mambo hayo utaigwa hasa ikiwa ni katika watu wenye fadhila labda unaonekana ni shekhe wa mji imamu wa msikiti mwalimu wa kijiji kuyafanya mambo haya watu wengine wanaweza wakakuiga kwamba hilo linafaa na ndicho kilichotokea balaa hili wamelianza العبيديون الفاطميون الفجرة مشيعة mashia katika daula al ndio jambo hili limekwenda hilo leo limeigwa na waislamu wengi duniani na daula ya al-ubaidiyya si ya leo ni dola ilisimama tokea mwaka 297 hijiria imekuja kuanguka mwaka 567 ilikuwa ina zaidi ya miaka 260 wakitawala maeneo makubwa ya Afrika arabi Afrika ya Waarabu, Tunis, Masri, Jazira al-Arabia, Maghribi yote waliitawala kwa miaka mingi mashia hawa al-Fatimiyun. Wao ndio walioleta mambo haya, walianza kama kawaida kidogo. Leo jambo la Idi ya mwaka mpya wa Kiislamu limekuwa ni jambo mashuhuri sana. La mwisho kwa leo katika bid'a katika bid'a almunkara katika bid'a mbaya kabisa katika mwezi huu wa Muharram bid'atu allati yaktarifuha ashi'atu rafidha ni bid'a ambayo wanaichuma bid'a hii na kuifanya bid'a hii mashia marafidha zamani tulizungumza mashia katika miji yetu ilikuwa unajua ni dini ya wahindi wenyewe wachache kwenye maduka yao ya vitambaa wana kimsikiti chao kidogo wanakusanyika hapo na kula bagia zao achari zao. Basi leo Shia ni dini kubwa, hata kwenye miji yetu huku Wasambaa, Wachaga, Wanyamwezi wako mashia golo tele, na katika miji ya Moshi viunga vyao vimeanza kuonekana. Wana vijumba wamenunua, wanaviita nasari, wana madarisi ndogo ndogo, wana misikiti. Watu hawa na wakubwa zao katika miji ya Ushia huko wanaadhimisha sana siku ya tarehe kumi ya mwezi huu wa Muharram, Ashura, Husainia, ni siku ya Husaini hiyo. Mashia wanaiadhimisha kweli kweli kwa kufanya maandamano, wenye wakiita maandamano ya amani, msururu wa watu kwenye nchi mbalimbali, na hapa Tanzania wanafanya mashia wanafanya kwenye mikoa mbalimbali wakiwa wamevalia nguo nyeusi kanzu nyeusi au matisheti yale meusi yametiwa lebo hapa ya Hussein eh wake kwa waume wakubwa kwa wadogo wakiwa na nyuso za huzuni wengine wanalia wamefiwa ni siku waliodhulumiwa Hussein wamebeba mabango yenye jumbe mbalimbali mbali za kuwalaani wale walioshiriki kumua Hussein hata wakiwalaani baadhi ya masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Maandamano haya yanaonekana, sikwambii kwenye hauzati, kwenye vituo vyao zinafanyika shughuli mbalimbali, hafla za kuiadhimisha siku hii, na mashia wale wa huko mbali, wale wa Persia wenyewe, wao wanakwenda mbali zaidi, wanajiumiza miili yao, wanajitia visu jikata kwelikweli. Wanaonekana mkifuatilia mitandao ya kijamii, watu wanajitia visu, wanajitoboa, wanamwaga damu. Wanafanya hivi kwa sababu wanaadhimisha ile damu iliyomwagwa kwa dhulma ya Hussein, na wao wanamwaga damu zao kuitukuza damu ya Hussein. Hao mashia wa huko mbali, uko upeshiani, mashia wa Kiarabu wanajikata. Sijaona hao huko kwetu, hao wasambaa mm, mm. Wao kupokea nyama tu na matisheti sijaona kama kuna shia mnyamwezi kajikita kisu mtaniambia nyinyi lakini wenzao wanafanya huko na pengine itafikia huko tatokea mwehu mmoja atajikata tu hii ni bid'a sherehe hizi ni za bid'a ulama wanasema bid'a za Muharram ni pamoja na kinachofanywa na mashia arrafidha katika siku ya Ashura haithu akhraju Ashura an shukri llahi linajati Musa alayhi salam wajaaluhu mutaalliqan bimaqtali al-Husayn watu hao wameitoa siku ya Ashura wameitoa katika maana yake kwamba Ashura ni siku ya kufunga kumshukuru Allah kwa kumuokoa Musa na watu wake na kumwangamiza Firaun mashia hawa wameitoa siku hii katika maana hii na kuipeleka eti kwenye jambo linalofungamana na kuuawa kwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ni kweli sisi ahlusunna pia hatukubaliani na alivyouawa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, kutila madhluman radhiyallahu ta'ala anhu, ameuawa aliyekuwa ni mwenye kudhulumiwa. Wakatalahu alfajara min arrawafid, abnau almajus, waliomuua ni waovu washenzi kabisa. Tena katika hawa hawa mashia watoto wa Mayahudi, watu wa Makr ndio waliomhadaa Hussein na wakamuua. Na haya maelezo yanatolewa kwa hujja na ulama ahli sunna. Msome Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Minhaju Sunna uone wao ndio waliomuua. Sisi haturidhiki na yoyote yule aliyemuua Hussein na tunamchukia lillahi na Hussein ni asahabiyu aljadil mtu bora mtukufu min ahli baiti rasulillah alayhi salatu wassalam bali husein katika waliobashiriwa janna hili ndio ambalo latupa moyo qataluhu wa huwa min ahli aljanna radiyallahu ta'ala anhu alhasan walhusein sayyida shababiha aljanna tunasema hasan na Hussein wajukuu zangu hawa ni mabwana wawili wa watu wa peponi al ni mtu wa janna pamoja na sisi kukerwa na tukio hili wanachokifanya mashia hakijafundishwa hawa sasa wamegeuza badala ya kufunga kwenye siku ya Ashura kumshukuru Allah wameifanya Ashura ni mutaallikan bilhuzni ni siku ya huzuni wanwahi siku ya kuomboleza wallatni wanajipiga miili wasurahi wanapiga mayoe walbuka ni siku ya kulia bali wa jarhi alajsadi wameigeuza siku hii ya kumi ya Ashura ya Muharram yaumu Ashura ni siku ya kujijeruhi wanajichana miili yao wa isalati dimai sighari walkibar wameifanya ni siku ya kumwaga damu za watoto wadogo na watu wakubwa kwa kujipiga miili yao na kujijeruhi kwa visu na mapanga. Na kwa sababu ya utandawazi hivi sasa haya matukio yanashuhudiwa sana. Wewe tizama tu, wewe angalia tarehe kumi ya Muharram, angalia mitandao ya kijamii uone wanachokifanya mashia, namna wanavyojiumiza na wanadhihirisha mfadhaiko na wanaimba kasida mbalimbali za huzuni, wana kasida zao zile kama vile kwaya wanaziimba wakiwa wanalia, wanayumba wakihuzunika. Hadha kullu, maulama wanatuambia mambo yote haya yanayofanywa na mashia na wale ndugu zao, maana mashia wana ndugu zao masufi. Wale masufi wale makhurafi, watu wa maulidi, wengi hawakubali ushia, lakini ni yale mapenzi ya kupenda wali na kupenda kitonga. Maana kwa mambo ya ufadhili mashia wako mbele, kama unavyoona system za Mayahudi utapigwa ufadhili mpaka ujisahau huambii kuwa yahudi ah unafadhiliwa tu mwenyewe utajipeleka kama mbwa aliona chatu ndio mahurafi wanavyofanywa michele nyama taratibu vijana wao ndio wenye kuingia kwenye ushia vijana wa kisufi wale wapiga dufu ndio wenye kuongoza kuingia kwenye ushia angalia hapo kwetu Kiswahilini hapo angalia palivyomalizwa ni wale vijana wa familia za kisufi na watu wajinga wala mirungi ndio waliobebwa na mashia sio watu wenye kufuatilia dini kwa sababu ya maslahi nyama michele nguo nguo lakini si kwa hujja sasa ndugu zangu mambo haya yote yenye kufanywa na mashia na washirika wao min afhashi dhunub ni katika madhambi machafu zaidi wa akbaril muharramat na ni katika mambo ya haramu itoshe tu hili jambo wanalolifanya la kujiumiza hilo tu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumeharamishiwa kuomboleza kwenye misiba yetu tukapiga mayowe tukazungumza maneno ya kufran na tumekatazwa kujipiga mili yetu fa inda al-bukhari riwaya mnaijua katika sahih bukhari mtume alayhi salamu anasema laisa minna man latama al-hudud si katika sisi mwenye kujipiga mashavu yake eti kwa sababu amefiwa washaka aljuyub na mwenye kuchana kola akachana nguo zake wadaa bidawa aljahiliya na akapiga mayowe kwa mayowe ya kijahilia huyo si katika sisi mashia na vibaraka wao wanayafanya yote haya na zaidi ya haya bali wanafanya na dhulma wakinasibisha mauaji ya Hussein kwa ahli sunna na wakiwatukana masahaba wa mtume alayhi salam na wengine wakiwa wameandaa vibonzo vibonzo wakiwakejeli masahaba Abu Bakarin Umar Uthman wanafanya dhahiri shahiri na hawa mashia wa Kitanzania wanazungumza wazi wazi wakiwatusi masahaba hawa klipsi zao zimejaa kwenye mitandao na hivi sasa wanafanya matangazo kwenye redio zao magazeti yao wakiwaalika waislamu mbalimbali kushiriki maandamano ya amani ya Ashura ya tarehe kumi ya Muharram. Wanatangaza tayari na watu wanaalikwa, na pana wajinga wengi wanakwenda hawajui hili jambo la kimakosa, ni jambo la bid'a. Yako mengi, tumesema tugusie haya machache kwa munasaba wa masiku haya. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla فيتبعون أحسانه هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أقم الصلاة